Yolumuz kesişti İslam yolunda Ne bedeller ödendi dava Birçok cara kıyıldı tarih boyunca Yiğit muvahitlere selamlar olsun Bu davanın yolu meşakkat dolu Baştan kabul ettik bu zorlu yolu Ama akıbeti müjdeler dolu Davadan dönmeyene selamlar olsun Zindan yiğitlerine selamlar olsun Rabbani alimlere selamlar olsun Cennet karşılığında canı ve malı Allah'a satanlara selamlar olsun Sabretsin muvahitler zaman doluyor Resulün hadisleri vuku buluyor Rabbimizin nuru tamamlanıyor. Yiğit muvahitlere selamlar olsun. Son sözümüz odur ki tevhid tek gerçek. Allah'ın kelimesi üstün gelecek. Şirk zillete mahkum sönüp gidecek. Davadan dönmeyene selamlar olsun. Zindan yiğitlerine selamlar olsun Rabbani alimlere selamlar olsun Cennet karşılığında canı ve malı Allah'a satanlara selamlar olsun Zindan yiğitlerine selamlar olsun Rabbani alimlere selamlar olsun Cennet karşılığında canı ve malı Allah'a satanlara selamlar olsun.